خب. بسم الله الرحمن الرحیم الحرام ما دیروز خوندیم واجب و مستحب رو واجب و چی رو؟ مستحب رو از انواع حکم تکلیفی رسیدیم به حرام تعریفه انواعه تعریف حرام و انواع حرام ابتداء تعريف الحرام الحرام ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام حرام أنا طلب كنت شریعت ترك را بشكل حتمي إلزامي وإجباري و از مكلف بخواهد ترك چيزي را بشكل إلزامي وإجباري حتمي ونمشي حرام و یعرف و طلب و ترک حالا ما از کجا میدونیم که شریعت اینو طلب ترک کرده است و یعرف طلب و ترک على سبیل الحتم الا که الفعل التي تدل على تحریمی تلفظ حرمتی او نفی الحل شناخته میشه طلب ترک به شکل حتمی یا با ماده فعل فعلی که دلالت بر تحریم میکند مانند لفظ حرمت یا نفی حلت نفی حلال بودن مثل قوله تعالى مانند این آیه و احل الله البيع و حرم الربا با ماده حرمه ما متوجه میشیم که ربا چه هست پس اینجا با ماده فعل و قوله سبحانه حرمت علیکم امهاتکم حرام شده اند بر شما مادرانتان اینجا هم با ماده فعل حرمت و قوله عزوجل اینجا با نفی حلت لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها حلال نیست برایتان که زنان را به اجبار به ارث ببرید عرفه های جاهلانی در جاهلیت وجود داشت زن بعد از این که مثلا شوهرش فوت میکرد نزدیکان اونو باز هم برای خودش چیکار میکردن نگه میداشتند و قوله آه، پس اینجا حرام کردیم کار رو با نفی حلت لا یحلو وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه حلال نیست مال هیچ شخص مسلمانی مگر با رضایتش اینجا هم با نفی حلت او بصيغه النهي عن الفعل المقترن بما يدل على الحتميه یا طلب ترک شناخته میشه با سیغه نه از فعلی که همراه هست با آنچه که دلالت بر حتمیت و الزامیت میکنه سیغه نهی که همراه با همراه هست با آنچه که دلالت بر حتمیت کند مانند این آیه کریمه ولا تقربوا الزنا نزدیک زنا نشوید اینجا سیغه نه با لای نه اومده است که دلالت بر حرمت میکند و هیچ قرینه صارفه موجود ندارد ولا تقتلوا کن فرزندانتان را مکشید او بالامر بالاجتناب مقترنا بما يدل على الحتمیه یا این طلب ترک با دستور دادن به اجتناب هست دستور دادن به چی؟ اجتنابی که دلالت بر حتمیت می کند مانند قول الله متعال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول زور پس دوری کنید اجتناب کنید این کلمه اجتناب کنید دلالت بر حرمت می کند وقوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون شراب قمار بوتها آه، بعد فالي هاي كمي میکردند فالي كمي میزدند إنا همشون پلیدی هستند از کارهای شیطانی اجتناب کنید از این کارها خب لعلکم تفلحون تا رستگار شوید پس اینجا با لفظ فجتنبوه اومده است که دلالت بر حرمت میکند او به ترتیب العقوبتی علی الفعل یا عقوبتی بر اون فعل مترتب هست بعد از اون عقوبتی اومده است مثل قوله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیسلون سعیرا کسانی که اموال یتیمان را به ظلم میخورند همانا در, شک... در شکمهایشان آتش میخورند و به زودی وارد جهنم میشوند. پس اینجا یک کاری رو ذکر کرد که بعد از این کار نتیجهش رو عقوبتی آورد لذا عقوبت برای کارهای حرام میاد پس این یکی از سیغه است که حرمت رو میرسوند یکی از الفاظ و طریقه است که حرام بودن باش ثابت می شود و سارق و سارقت فقطعو هما. اینجا هم عقوبتی رو بعد از دوزی آورد که همون قطع دست هست این هم پس دوزی بودن دوزی کردن هم دلالت بر حرام بودن دوزی کردن هست والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلده اینجا هم عقوبتی رو ذکر کرد و دلالت بر حرمت تهمت زنان پاک هست پس شیوه های اثبات حرمت رو اینجا یکی بعد دیگری توضیح داد حرام رو تعریف کرد و بعدا طلب ترک به چه شیوه شناخته میشد اون رو ذکر اما انواع حرام انواعه انواعش ينقسم الحرام الى نوعين تقسيم میشه حرام به دو قسم حرام لذاته وحرام لغيره حرام لذاته وحرام لغيره الحرام لذاته هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر حرام لذاته اون حرامي هست که ابتداء و اول امر اونو حرام قرار داده است نه به خاطر وصفی دیگر بلکه به خاطر ذات خودش ابتداء و اول امر اونو حرام قرار داده است و ذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة الى ذاته به خاطر این که این نوع حرام شامل مفسده است که به ذاتش برمیگرده به ذات این کار برمیگرده كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة وأكل الميتة و شرب وشرب و وأكل لحم الخنزير وقتل النفس بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل ما این أمثله زنا دزدی نماز بدون وضو و پاکی خوردن مردار نکاح محارم نوشیدن شراب خوردن گوشت خوک کشتن نفس انسان بدون حق خوردن اموال مردم به باطل اینا حرام لذاتی هستند و حکمه انه غیر مشروع اصلا اینا در اصلشون مشروع نیستند و اذا فعله المكلف وقع باطلا اگر مکلف اینا رو انجام بده باطل هستند یا در باطل واقع شده است فالزنا مثلا لا يصلح لثبوت النسب والارث زنا مثلا صلاحیتی نداره برای ثابت شدن نسب و ارث یکی از راه زنا فرزنددار شد نسب برای این آقا ثابت نمیشه و از همدیگر ارث نمیبرند البته اختلافک هایی در این امثله وجود دارد و کلا الزواج بالمحارم لا يثبت النسب والارث همچنین ازدواج با محرم نسب و ارث ثابت نمیشه والسرقة لا تصلح سببا لثبوت الملك دزدی صلاحیت اینو نداره که سببی بشه برای ثابت شدن ملکیت یعنی يعني طرف صاحب ملک بشه صاحب اون چیزی بشه که اونو دزدیده و و غیر طهارت باطلتون نماز بدون پاکی باطل است و بیع المیتتی باطلون فروش مردار هم باطل است والباطل لا يترتب عليه حكم بر باطل هم هیچ حکم و اثری مترتب نمیشه پس اگر مکلف و اذا فعله المکلف وقع باطل اگر مکلف هم اونو انجام داد باطل هست چه هست؟ اون گناهش داره جدا ولی اللحاظ حکمش بازم چه هست؟ باطل هست والحرام لغیره حرام, حرام لغیره هو ما يكون مشروعا في الاصل حرام لغیره اونی هست که در اصل مشروع هست واقترن به آرز اقتضا تحریمه اما یک آرزی باش همراه شده یه صفتی آرزی باش همراه شده که اون آرز حرمتش رو اقتضا میکنه طلب میکنه کالصلات فی ثوب مخصوب او دار مخصوبتین مانند نماز در لباسی که دوزیدش غصب شده یا در خانه‌ای که چه شده غصب شده اصل نماز خب مشروع هست ولی در این حالت چه هست حرامه نماز در زمینی که غصب شده چیه حرامه والبيع الذي فيه غش یا معامله که درش فریب وجود داره والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ومعامله وقت النداء لصلاة الجمعة به وقت اذان برای نماز جمعه معامله ذاتا حلال هست ولی با این آرز حرام میشه و صوم و صومی چون با اون کسلاتی معطوف است و صوم یوم العید روزه روز عید و صوم الوصال روزه وصال پشت سر هم روزه داشتن بدون اینکه افطاری یا سحری بخورد و زواج المحلل ازدواج با محلل <coughs> ها اون زنی که شخصی میاد اونو چکار میکند حلالش میکنه و طلاق البدعی و نحوی لا والطلاق البدئي ونحو ذلك مما حرم لعارضه و البدئي وأمثلة و امثله دیگه که حرام شدن فليس التحريم لذات الفعل اینجا حرمت بخاطر الذات فعل نيست ولكن لامر خارجي جعل فيه مفسدة او مضرة بخاطر يك امر خارجي كدر که اون فعل مفسدي يا مزرعي يا است بس اینو میگن حرام لغيره وحكمه حالا حكم حكم اشتهاست يعني حكم حرام لغيره انه مشروع باصله وذاته وغير مشروع بوصفه مشروع هست به ولي باين وصف وقول حالتي كدرون حالت داره مشروع نيست آه؟ نماز خاندن بأصلش مشروعه ولی در دار مخصوبه حرامه در خونه که چه شده؟ غصب شده یا معامله حلال است ذاتا ولی در وقت اذان جمعه حرام میشه و تترتب علیه آثاره میگه آثار البته این باز هم به شما میگم در این چیزا اختلافات هست نه اینکه این آرای دیگه تمام فقها باشن یا این قاعده ای که اینجا میگه اصلا این حرام این تقسیم بندی رو در نزد تمام اصولی ها داشته باشی اینطوری نیست اینطوری بریم جلوتر و میفرماید و تترتب علیه آثارو آثار برش مترتب میشند آثار برش چی میشند فالصلاة في ثوب مخصوب صحيحة ومسقطة للفرز پس نماز در لباس غصبی صحیح است و فرض ساقط میشه فرض رو ساقط میکنه والمصلي آثم اما نمازگزار چیه؟ گناهکاره یعنی اون دوزی جرمی دیگر است و نمازش هم درسته اون گناه اونو داره لأنه ارتكب الغصب چون مرتكب غصب شده والبيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد بيع فاسد لا باطل بيعي که مشتمل بر ربا هست ربا درش وجود داره یا شرط فاسدی درش وجود داره بيع فاسد لا باطل بيع فاسدی است نه بیع باطل ببینید بین کلمه فاسد و باطل در عبادات احناف فرقی قائل نیستند یعنی اگر در عبادات گفتن این عبادت فاسد یا باطل هست معنیش یکیست ولی در معاملات نه اگر گفتن باطله معناش چیزی دیگر است و اگر گفتن فاسد است معنایش فاسد اونی هست که الان توضیح میده خودش خب پس میگه بی کش مشتمل بر ربا یا بر شرط فاسد هست بیع فاسدی هست و باطلی نیست یعنی آثار برش مترتب اما در باطل نه فاذا قبض العوامان وقتی که قبض کرد قبض العوامان وقتی که دو عوض قبض شدند در معامله ثبت الملک فیهما للعاقدین ثابت میشه ملکیت برای خریدار و فروشنده لكنه ملک خبیث یجب ازاله سبب الفساد فيه اما ببینید چون فاسده ملکیت ثابت میشه چون فاسده ملکیت چی میشه چون گفتن باطل نیست و هست فاسده اما این یک ملک خبیثی هست چون شرط حرامی درش یجب ازالت سبب الفساد فيه اون چیزی که سبب فاسد شدن این نوع معامل شده باید از بین برود لنهی شارع عنه تا به خاطر نهی شارع چون شارع در این موقع مثلا فرزن خرید و فروش در وقت اذان احناف اینو فاسد میدونند احناف اینو چیکار میکنن نه باطل والسبب في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب وإنما في وصفه الان داره ميجي كي چی به چیه میگه سبب در این این هست که تحریم به خاطر آر... اه، ان التحریم لعارض لا يقع به خلل في اصل السبب تحریم به خاطر هست که خلل در اصل سبب نیست و انما فی وصفه بلکه در وصف هست در چه هست؟ مادامت ارکانه متحققتا ولی مادامی که ارکان این معامله چی باشن؟ چون اگر ارکان محقق نباشن اون موقع معامله معامله باطلی هست معامله معامله چی هست؟ اما الحرام لذاته فیقع به الخلل في أصل السبب ووصفه أما حرام لذاته آه خلل در اصل سبب ودر وصفش واقع مشه به بفقد ركنه او شرط من شروط انعقاده با نبود الركن يا شرطي از شرطهایش شرطهای انعقادش فيخرج أن كونه مشروعا اگر به این شکل باشه اون موقع اصلا مشروع نیست اصلا مشروع نیست حالا اصل چی هست؟ والاصل ما يتعلق بركن العقد وهو صیغت او بالمعقود عليه او به اهلیت العاقد حالا دقت داشته باشید که تمام اصلاحاتی رو که آورده بود تک تک داره توضیح ده میگه اصل آن است که متعلق به رکن عقد باشه و هو سیغه که همون سیغه هست مثلا ایجاب و قبولی نباشه اصلا در اون معامله ایجاب و قبولی نکرده باشد. او بالمعقود علیه یا به خود اون چیزی باشه که سرش چکار کردند عقد و بستند او به اهلیت العاقد یا عاقد طرفین اهلیت نداشته باشند طرفین چی باشن؟ مثلا مجنون باشه مثلا چی باشه؟ یا صغیر باشه یا چه باشه؟ ببینید اگر خلال در اصل باشه اون موقع حرام لذاتیه بله. اصل یعنی چی؟ اصل خودش توضیح میده به چه قسمتی از معامله را اصل میگند میگه اصل اون چیزایی رو میگند که متعلق به رکن عقد باشه من ایجاب و قبول بله اینا جز ارکان معامله هستند یا, یا متعلق به معقود علیه باشه همون چیزی که سرش دارن چیکار میکنند؟ عقد میکنند یا به اهلیت عاقد باشه عاقد اهلیت نداشته باشه عاقد اونی که و میبنده اهلیت نداشته باشه مثلا چی باشه دیوانه باشه خب اگر دیوانه ای بیاد معامله ای بزنه بله بله والوصف اما وصف چی رو میگن گفته بود ببینید دقت کنید در تحریم لغیرهی حرام لغیرهی اوم آور توضیحش داد بعدا گفت که حکمش اینه که در اصلش مشروع هست و ذاتش اما با وصفی از اوصافش غیر مشروعه آه احناف گفتن بر این نوعی که اصلش مشروع باشه آثار برش مترتب میشد. آثار برش ولی گناه وجود داره و اون وصفی رو که حرمت به خاطرش اومده است باید از بین اون سبب از بین سبب فساد از بین برده بشه بعدش اومد توضیح داد که اصل به چه چیزی میگن و وصف به چه چیزی میگن اگر عیب در اصل باشه اگر عیب در اصل باشه باطله اما اگر در وصف باشه چیه فاسده اگر در وصف باشه فاسده حالا معامله ای که در وقت ندای جمعه انجام میگیره احناف میگن باطل نیست بلکه چه هست چون در ارکان رکن نیست در ارکان معامله نیست در بحث اهلیت نیست بلکه به خاطر آریزی بله دیگر است الوصف وصف حالا توضیح میده ما یتعلق به امر طارئ مکمل للعقل وصف اونه که متعلق به یک امری طارئ هست مکمل عقد هست کجهالت المبی او سمن مانند مجهول بودن کالا یا سمن آقا اگر معامله زدن که سمنش مجهول بود این عقد باطل نیست فاسده خب بیان سمن رو چیکار کنن سمن رو بیان تعیین کنن فساد از بین میره چطوری؟ بدون خب نه اون داستانش جداه بریم جلوتر نه اون از زاویه دیگه بررسی میکند که جهالت المبیعی او ثمن مانند مجهول بودن کالا یا سمن مجهول بودن کالا یا سمن او صفقتینی فی صفقه واحده یا دو معامله در یک معامله حالا مثال اینو شرح میدن این حدیث البته اینجا آورده الفاظش الفاظ حدیثی هستن صفقتین فی صفقه واحده که پیغمبر نه کرده شارحین میگن مانند این که شخص بیاد <coughs> بگوید آقا اینو مثلا من شما رو یک ساله میدم مثلا یکی از حالاتش اینه صد هزار تومن یک ساله که شما اینو نقدن به من بدی مثلا هشتاد هزار تومن این یکی از صور صفقتین فی صفقتین هست او زیادت فی الاموال الربویه یا زیاده گرفتن در اموال ربوی زیاده گرفتن در اموال ربوی این هم در وصف هست این هم در چه هست یعنی در ارکان و در اهلیت عاقد و در رکن عقد نیست این خلال بلکه در وصف اون عقد هست پس یک چیز مفصلی رو اینجا آورد توضیح داد حرام لغیرهی رو چی چی میشه بالمعقود علیه همون کالا رو میگن جان بله معقود علیه همونی هست که سرش قرارداد میکنه. این اهلیت آخر همون فروشنده بگن بله چی شخصی مثلا معقود علیه همون مثلا در فرو خرید و فروش مبی رو میگن بله پس اگر مختصرا اینو ذکر کنیم حرام لغیرهی حکمش این بود که گفت در اصل مشروع هست و ذاتش ولی با وصفی از اوصافش مشروع نیست در نزد حنفیه صلاحیت اینو داره که یک سببی شرعی بشه و آثار برش مترتب میشه مانند نماز در لباس مخصوب صحیح هست اما نمازخان گناهکار است چون غصبیت انجام داده است یا ای که مشتمل بر ربا هست یا شرطی فاسد در آن وجود دارد اون معامله معامله فاسدی است و معامله باطلی نیست چون در اصل و ذاتش میگه نیست بلکه به خاطر وصفی از اوصافش مشروع نیست وصفی از اوصافش الى آخر که تمام امثله رو آورد و توضیح داد پس اگر خلال در ارکان باشه باطل ولی اگر در وصفی خارجی از اوصاف دیگر باشه در عارضی خارجی باشه اون موقع چیه؟ فاسده بله اون اوصاف فاسد رفت بشن چه بشن؟ برطرف بشن المکروه تعريفه حكم اصطلاح الحنفية فيه تعريف المكروه المكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الختم والإلزام مكروهان است که طلب کند شریعت ترک آن کار را ولی نه به شکل اجباری و الزامی شریعت گفته این کار رو نکنید ولی به شکل اجباری و الزامی نگفته است وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل الدال عليها شناخته مش مكروه بودن كراهة يكتيزي يا یا به ماده فعلی که دلالت بر کراهت ان الله حرم عقوق الامهات ووعد البنات ومنع عنوهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال خب همانا الله متعال حرام گردانیده داست نافرمانی مادران را و زنده بگور کردن دختران را و من انوهات من انوهات پاورقی توضیح داده است یعنی من کردن آنچه را که الله دستور داده شده دستور داده است که من نشوند و هات یعنی طلب کردن آن چیزی که مستحق طلبش مستحق طلب نیست و لکم ثلاث و کریه لکم خب با اینجا شاهد ما روی کریه هست از ماده کریه ما میدونیم که این چیز چه هست مکروه هست پس کراهیت یا با ماده فعل دانسته میشه که دلالت بر کراهیت میکنه مانند کریه لکم سلاسن مکروه دانسته است برای شما سه چیز را قیل و قال را زیادی سؤال را و از بین بردن مال را و قوله صلی الله علیه وسلم ایزن و همچنین قول پیانبر صلی الله علیه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق ما بغوز ترین حلال نزد الله متعال طلاق است او بصيغة النهي المقترنی بقرينة تدل على الكراهة البته حدیث مبغوز ترین حلال به نزد الله طلاق است سندش صحیح جان بله این مشهور اصطلاحی نیست این مشهور السن زبانیه بله در نزد اصولیین او بصيغه النهي المقترن بقرينه تدل على الكراهه یا با صيغه نهي اومده باشه ولی قرینه هم همراهش باشه که اون قرینه دلالت بر چی بکنه کراهت بکنه یعنی قرینه صارفه وجود داشته باشه لا تسلو ان اشیاء تبدلکم تسوق. ما پرسید در مورد چیزهایی که اگر برایتان آشکار شوند شما رو ناراض میکنند شما بدتون میاد فانه اقترن بصرف الى الكراهه اینجا با لا تسالو با نه اومده ولی قرینه صارفی هست که اون قرینه میگه که این نهی دلالت بر حرام بودن نمیکنه و دلالت بر کراهت میکنه اون قرینه صرفه چیه این آیه هست و ان تسالو عنها حين ينزل القران تبدل لكم قرینه اینه میگه اگر شما بپرسید اون لحظه ای که قرآن نازل میشه خب برای شما آشکار میشه و ممکن اون چیزی که آشکار شد ناخوشایند شما باشه اف الله عنها الله متعال از گذشت کرده است الله غفور حلیم الله گذشت کننده بردباری است و قوله صلی الله علیه وسلم دع ما یریبک الى ما لا یریبک ترک کن آنچه را که تو را به شک می اندازد به آنچه که تو را به شک نمی اندازد فانه صرف الى الكراهه اینجا هم این صرف به کراهت شده است لأن الأمر نفسه مشتبه فيه چرا؟ چون اه، قطعی نیست درش تو درش چی داری؟ شبهه داری درش چی داری؟ فلا یوسف بالحل والحرمه و اینی که تو درش شبهه داری وصف به حلال بودن و وصف به حرام بودن نیست خب پس ما از کجا بدونیم که این کار مکروه هست یا نیست یا به وسیله فعلی که با مادهش دلالت بر کراهت میکنه یا با سیغه نه اومده است منتها قرینه صارفه همراهش وجود داره که به ما میگوید این نهی شریعت دلالت بر حرمت نمی کند دلالت بر حرام بودن بلکه دلالت بر مکروه بودن می کند پس هر نهی حرام رو نمی رساند هر نهی حرام رو مثلا این حدیث تو درست در حديث مكي نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا بله يعني بله يعني قطعی نبوده حكم المكروه أن فائله لا يستحق الإقابة حكم مكروه اینه که مكروه مکروه انجام دهنده كار مكروه مستحق عقوبت نیست وقد يستحق اللوم والإطابة و مستحق ملامت و سرزنش می شود مستحق ملامت الله سرزنش نکرده رسول الله شارع نکرده سرزنش میکنه خب نه گفته و قد یستحق این قد چی رو میرسونه آره بله اصطلاح الحنفیتی فی المکروه اصطلاح الحنفیتی قال الحنفية إن المكروه نوعان مكروه بردو نوعي إيه؟ المكروه تحريمان يك مكروه تحريمي هو ما طلب الشارع تكره تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني مكروه تحريمي آنست طلب کرده است شریعت ترک آن کار را به شکل حتمی و الزامی منتها با دلیلی که اخبار الاحاد مانند اخبار احاد احناف همانطور که بین فرض و واجب فرق قائل بودن بین حرام و مکروه تحریمی فرق قائلند مکروه تحریمی همون حرام رو میدونند منتها اون حرامی را که دلیلش زنیه مکروه تنزیهی همون مکروهی رو که جمهور میگن مکروهه بله پس مکروه تحریمی اون آنچه را که شریعت مانند حرام به شکل حتم و الزام طلب کرده است این اصطلاح البته اصطلاح احناف فقط با دلیل زنی که اخبار الاحاد مانند خبر واحد مثل بی علا بی الاخر مانند معامله بر معامله دیگر آ دو نفر دارن معامله میزنه شون میر رو معاملشون والخطبه على الخ... على خطبت الاخر خاصگاری بر خاصگاری شخص دیگر خب آقا طرف رفته جای خاصگاری کرده همه تون الان اینو به بیشتر توضیح میدم واگرنه مسائل فقیر توضیح نمیدم چون همه تون مجردید شما میدونید فلانی رفته دیگهش نرید ممکنه اون خانواده بگن آقا این طلبه نمیدونم چون طلبه تو منطقه خودمون حرمت داره اون بدبخت بیرون بیاندازند و یک بحانه ای بیارند حالا ممکنه سراحتا بهش نگند که آقا ما تو رو نمیخوان ولی یک مهریه روش بیارند که اون آقا خودش چه بشه فراری بره یا خلاصی یک کاری بکنه این بابا حرامه کی گفته مکروه <laughs> کلاهما اه، مکروه اه، لنهی عنهما هر دوتا مکروه هستن چون نه اومده ولی از کدوم نوع مکروه فی حدیث نبوی آحادی نقلی این هر دوتا نه اومدن در حدیث نبوی ولی اه، آحاد هستند ولی چه هستند؟ آحاد هستند يعني منظور مشهور و اه، مشهور و متواتر نیستند البته آهاد در نزد جمهور شامل مشهور هم جز آهاده ولی احناف آهاد و فقط غریب و عزیز میدونند یعنی مشهور و زیر مجموعه آهاد قرار نمیدند خب ويختلف المكروه التحريمي عن الحرام في أن الحرام ثبت النهي عنه بدليل قطعي فرق میکند مکروه تحریمی با حرام در این چیز که حرام ثابت شده است نهی از آن با دلیل قطعی قرآن او سنت متواتره او مشهوره قرآن یا سنت متواتر یا سنت مشهور كالسرقة والربا والزنا والشر والشر شرب الخمر ولبس ال یا لبس الحریری والذهب للرجل مانند دوزی ربا زنا نوشیدن شراب پوشیدن ابریشم و طلا برای مردان و یکفر منکره منکر حرام تکفیر می شود اما المکروه التحریم فلا یکفر منکره اما مکروه تحریمی تکفیر نمی شود منکرش و هو فی الحقیقتی الى الحرام اقرب این مکروه تحریمی به حرام نزدیکتر است كما قال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف هما ترك الشيخ أبو يوسف وأبو يوسف فرمودانت بيان الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف بدله بدله عطف بیان هم میتونه باشه المکروه تنزیهن هو ما آه، طلب الشارع تركه مكروه تنزيهي آن است که شارع ترک آن را طلب کرده باشد لا على وجه الحتمی والالزام نه به شکل حتمی و الزامی و اجباری که اکل لحوم الخیلی للحاجتی الیها فی الحروب مانند خوردن گوشت اسب برای نیاز در جنگ ها والوضوء من سعر الهرتی و سباع الطیر و وضو گرفتن از پسمانده گربه و پسمانده پرندگان شکاری البته مال گربه رو جمهور جز مکروه تنزیهی نمیدونند یعنی اصلا مکروهش نمیدونند احناف در یک حالت وضو گرفتن با آب گربه پسمانده گربه رو مکروه تنزیهی میدونن زمانی که آب مطلق دیگه ای وجود باشه اگر نباشه دیگه باز هم مکروهش نمیدونن باز هم مکروه تنزیهیش اگر آب مطلق وجود نداشته باشه اگه داشته باشه اون موقع مکروه تنزیهش میدونن و ترک سنن المؤکده و غیره و ترک سنت مؤکده و غیر از آن بازم مکروه تنزیهی است سنت های مؤکده را ترک کردن و حکمه ان لا يستوجب الاقابه و و زنبه انجام این کار ایجاب اقاب و ذم نمیکنه ها ولكنه يكون خلاف الأولى والأفضل أما خلاف أولى وأفضل هست وعلى هذا تكون أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية سبعة أقسام وعند الجمهور خمسة أقسام والراجح مذهب الجمهور برين أساس أقسام حكم تكليفي در نزد حنفية هفت نو هستند ونزد جمهور پنج نو والراجح مذهب جمهور هست جمهور میگن واجب مستحب حرام مکروه و مباح این مال جمهوره احناف میگن فرض واجب مندوب حرام مکروه تحریمی مکروه تنزیهی نه حرام دیگه بله حرام خوندیم بله نه حرام و یکی قرار بدیم بعدش مکروه و دوتا بله. بله مکروه دوتا هستن ببینید دوباره اینا رو اسم میبریم فرض واجب مندوب حرام مکروه تحریمی مکروه تنزیهی و مباح هشت هفت تا شده نه هفت تا شده هفت در نزد جمهور در نزد احناف و المباح تعریفه حکمه تعریف المباح المباح لغتا المعلن والمأذون مباح در لغت به معنی اعلان شده اجازه داده شده و عند الاصولیین هو ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه ترکه آن است که اختیار داده باشد شارع مکلف را در اون کار بین انجام و بین ترک شارع مکلف رو برای یک کاری اختیار داده باشه که چه انجامش بده چه انجامش ندهد تعریف و تعریف الاباحه اما بماده الحل او الاباحه تعریف مباح بودن یا با ماده فعل هست آه؟ با ماده حلت یا اباحت مانند الیوم احل لکم الطیبات امروز طیبات برای شما حلال شدند ای مباح شدند و احل لکم ما وراء ذالکم ابتدا زنانی رو که حرام هستن نام میبره بعدا میگه بعد از اون زنان بقیه برای شما چه هستند حلال هستند البته جز چند تا گزینه دیگه که در حدیث میاد او برفع الاسم او الجناح او او الحرج یا با ماده حل مباح بودن چیزی برای ما مشخص میشه یا با رفع اسم و جناح و حرج در, در آیات در نصوص میاد که آقا اگه شما این کارو بکنید اسمی بر شما نیست حرجی بر شما نیست جناحی بر شما نیست مانند فإن خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح ما فی مفتدت به اگر ترسیدید که زن و شوهر حدود الهی را بر پای ندارند جناحی بر دو نیست بله که زن بیاد خلع کنه خب این این حلت رو میرسونه مباح بودن رو میرسونه ولا جناح علیکم فیما عرستم به من خطبه النساء اینم هم بازم مرتبط به شما ای آقایون جناحی بر شما نیست کنایتن خواستگاری کنید از کدوم زنان خب، بله از هر زنی که نه از, از, زنان باکره برید سریح سریح خواستگاری کنید هیچ مشکلی ندارد ولی اینا دیگه نه باید کنایتن در همون مقدت عده فقط مدت عده خب نه گاهی موقع من یه چیزی از ذهنم میافتد یا چون شما فقه خوندید بر این باورم که خودتون مثلا تو ذهنتونه چون شما دیگه 20 تا فقه تا امروز خوندید کنایتا میتونید آقا اون خواستگاری کنید بله. آه ولی صراحتا هرگز کنایه رو دیگه میدونید یعنی چی هست مثلا مثالش در عده هست شما شما یه مثالی بگو خب نه این که مثلا شک میکنه مثل چی مثال شد؟ با مثلا میگفت انشالله بعد از این انشالله همسری بهتر از مسلم میگیرنی البته اون اون نمیشه کنایه حساب کرد در واقع خب شما مثالی بیار ببینم از ذهن کدومی که اسم قوی تره ما موسا تو امروز ذهنت <laughs> مرد مردهای خوب بیخرج زیاده پریشان نباش بابا اگه اینجوری بگید نه سری اصلا کنایه هم ممکنه نتونه باشه چون ذهنای زنا با هم فرق داره مثلا اصلا نمیگیره خب شما دعایی کردید که یک مثلا شوهر گیرید بگی من خواسته زیاد هستن <laughs> احسن این چون مثال خیلی جالب و قشنگی طالب <laughs> العلم زیادی در کمین هستند بله الله واجه رو برده است ولی ما در خدمتی <laughs> خب بریم جلوتر لیس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج خب اینجا اه، رفع حرج کرده است که همون <laughs> مباح است وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة له عن الوجوه إلى الإباحة مباح گاهی موقع با صيغه امر دانسته میشه اون سیغه امری که قرینه صارفه اونجا وجود داره که امر رو از وجوب به مباه بودن صرف میکنه که امر رو از وجوب ببینید امر وجوب میرسونه ولی ما قرینه صارفه داریم که امر رو به ندب میرسونه قرینه صارفه داریم که امر رو به مباه هم میرسونه مانند چه زمان و اذا حللتم فاستادو و زمانی که از احرام در آمدید شکار شکار کنید خب اینجا درست این فستادو سیغه امره فعل امره ولی چون قبل از این در هنگام احرام طرف ممنوع بوده از شکار ممنوع بوده از شکار الان شریعت داره بهش میگه که مشکلی نداره الان چیکار کنی؟ چه کار کنی اینجا اون حرمت قبلی رو ممنوعیت قبلی رو داره از بین میبره پس امری که بعد از حظر بیاد بعد از ممنوعیت بیاد اباحه رو میرسونه چرا میرسونه؟ و واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر این هم همچنین این چی این هنگام بله, بله. بله، بحث سحری هست فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وزماني كالنماز تمام شد منتشر بشيد در زمين يعني بريد معامله كاري هست انجام اصلا منتشر بشيد این هم دلالت بر مباح بودنه و تعرف الاباحة أحيانا به استصحاب الاصل كما تقدم اباحه گاه احیانا با استصحاب اصل شناخته میشه ها إذ إذ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة چون قبلا ما خوندیم که اصل در اشیاء نافع مباح بودنه اصل اینه که اصل در اشیاء نافع بر اینه که مباح پس مباح و گاهی موقع ما بر اساس استصحاب اصل میدونیم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا چون الله متعال خودش فرموده است که خلق کرده است برای شما حرام چرا که در زمین است خب این به ما میرسوند که پس برای ما مباح برای ما چی اشیا چی برای ما میشه که چیز حرام که برای ما خلق بله موقعی که خلق کرده برای ما اینا زمانی برای ما که مباح باشند اگر مباح نباشند که برای ما دیگه نیستن علما از این زاویه اومدن و استصحابو چکار کردند و اصل رو در اشیا مباه بودن قرار دادن اصل رو در اشیا اشیاء نافع البته اشیای نافع و حکم المباح انه لا ثواب ولا اتاب على فعله او ترکه حکم مباح اینه که ثوابی و سرزنشی بر فعل یا بر ترکش وجود ندارد ساعت چنده؟ فردا انشالله جبرانش میکنیم امروز نشد